Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Կարորիա պատերազմը իր կնիք թողեց նաև գյուղվոլորտում վերնակրով հաղորդումը թեման մեկնաբանում է ԼՂՀ գյուղփոխնախարար Տիգրան Արստամյանը Քարորյա պատերազմի հետևանքով Մարտակերտի շրջանի Թալիշ Տոնաշեն եւ Ասկերանի շրջանի ակնահամայնքները կորցրին բազմաթիվ մանր եւ խոշոր եղջերավոր անասուններ։ ԼՂՀ գյուղփոխնախարար Տիգրան Արստամյանը մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ այս օրերին իրենք աշխատում են հատուկ ռեժիմով միջոցառումները հիվանդությունները կանխելու համար չեն ուշանում։ Խոշոր ֆերմերները իրենց անասունները տեղափոխել են ավելի ապահով տեղեր։ Բարև ձեզ, պարոն Արստամյան։ Բարև ձեզ։ Հայրենիքի համար այս օրհասական վտանգավոր օրերին մարդկանց մոտ գախնիկ բացահայտած չեմ լինի, եթե ասեմ կա մտավախություն եւ հայրենիքի պահապանի հանդեպ եւ յուրաքանչյուր հայ զինվորի հանդեպ ցանկանում եմ իմանալ գյուղատնտեսական ոլորտում ինչ իրավիճակ է, այս լարվածությունը որքանով է խոչընդոտում գյուղատնտեսական աշխատանքները լիարժեք կազմակերպելու համար։ Իրոք կապված վերջի այս իրադարձությունների հետ կոնկրետ կա լարվածություն նաև գյուղատնտեսության ոլորտում, կոնկրետ եթե ասենք անասնապահության ոլորտում, որովհետև այս պահին բոլորն էլ մի մարդու պես կատարում են այդ սուրբ գործը, բայց նաև դա չի նշանակում, որ ընդհանրապես աշխատանքներ չի կատարում։ Կոնկրետ անասնաբուժական մեր ծառայությունները եղած ուժերով կատարում են այն ամենը, ինչ պլանավորված է, այն ինչ պիտի կատարվի կապված անասունների վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման հետ։ Որտեւ իրոք նման դեպքերում մեկը պետք է աշխատի երկուսի փոխարեն, երեքի փոխարեն եւ մենք նաեւ կարեւորում ենք այդ աշխատանքը, որովհետեւ Աստված չարած ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում մեզ համար նորից կրկնակի խնդիրներ կստեղծեն։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր մեր մասնագետները աշխատում են արտակարգ ռեժիմով եւ կատարում է բոլոր այն սրսկումները, բոլոր այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են կենթանիների եւ մարդկանց ընդհանուր հիվանդությունների կա կարգման ուղղությամբ։ Անհանգստանալու ոչինչ չունենք։ Պարոն Արսանյան, եթե փորձենք մոտողրապես թվերի լեզվով խոսել, հրետանակոծություններից, ռմբակոծություններից որքանով են դուժել հանրապետության շրջանները եւ ձեր բնակավարը հրետագործությունից իրոք եղել են վնասներ։ Կոնկրետ եթե խոսենք էլի անասնապահության ճյուղի մասին, նշեմ, որ հիմնականում այդ վնասները եղել են Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մադաղիս եւ Տոնաշեն գյուղերում։ Մենակ Թալիշ համայնքում ռմբակոծություններից անկվել է 205 գլուխ մանր եղջերու անասուններ եւ 48 գլուխ խոշոր եղջերու անասուններ։ Նաեւ վնաս է եղել Ասկերյանի շրջանի Ակնա տեղամասում եւ Մարտունու շրջանն։ Ընդհանուր առմամբ ռմբագոծություններից վնասվել է 78 գլուխ խոշոր եղջերանասուն եւ 205 գլուխ մանր եղջերանասուն։ Ինչ է նշանակում վնասվել է։ Ռմբագոծություններից այդ անասունները անկվել են։ Նշված հանգված անասունները մեր համապատասխան շրջանային անասնաբուժական կայանների մասնագետների եւ արտակարգ իրավիճակների մասնագետների հետ հավաքել են, հաղվել են համապատասխան ախտանություններ են կատարել, որպեսզի հիվանդության աղբյուր չդառնան։ Գիտեմ, որ մենք ունենք այնպիսի ֆերմերներ, որոնք մեծ քանակությամբ խոշոր եղջերավոր անասուններ են պահում, Ինչպես է հիմա նրանց վիճակը, այն տարածքները, որտեղ վտանգավոր է, որտեղ են պահում իրենց անասունները։ Այն ֆերմերները, որոնք իրենց անասունները պահում են այն տարածքներին, որոնք այսօրվա դրությամբ վտանգված են, իհարկե նրանք տեղափոխել են անասունները ավելի ապահով տարածքներ։ Ճիշտ է, կան դժվարություններ, ինչպես նշել են, բոլորն էլ այսօր աշխատում են արտակարգ ռեժիմով եւ նաեւ այդ ֆերմերների մոտ կան դժվարություններ կապված անասնապահների եւ ընդհանրապես աշխատանքների կազմակերպման հետ, բայց ամեն դեպքում ասենք, որ ամեն ինչ այսօր կարելի ասել նորմալ ընթանում է իր հնով, չնայած այդ դժվարությունների։ Բանասանան, հանդիպման սկզբում դուք նշեցիք, որ աշխատում եք արտակարգ ռեժիմով, բոլոր կանխարգելից միջոցառումները ընթացքի մեջ են, կցանկանայի ավելի կոնկրետ շրջաններում գործող բոլոր անասնաբուժական կայաններն են աշխատում, թե այսպես օրինակ դեր մասնագետները այս օրերին ռազմաճակատում են։ Մեր մասնագետներն էլ բոլոր մյուս քաղաքացիների հետ միասին առաջնագծում են, ռազմաճակատում են, բայց դալի ասել, որ այսօրվա դրությամբ մեր մասնագետների 70%-ը ռազմաճակատում են։ Մնացած 30%-ը արդեն արդագարգ ռեժիմով են աշխատում։ Ձեր կողմից վերահսկվում է, ձեզ ինֆորմացիա են հաղորդում միանշանակ մեր կողմից վերահսկում է եւ այս օրերին առավել եւս կարելի ասել ուժեղացրած է վերահսկողությունը իմանալով որ մասնագետների մի մասը ինչպես նշեցինք ռազմաճակատում են մեր կողմից ավելի է ուժեղացված եւ ամեն օր կարելի ասել շրջաններից մեզ ինֆորմացիա են տալիս համաճարակային իրավիճակի մասին կենթանիների հիվանդությունների մասին փարքաստո այսօրվա դրությամբ մենք ճունենք ոչ մի տեղ ասենք համաճարակի ինֆեկցիայի դեպքեր եւ հուսով ենք որ նույն ձեւի կշարունակենք։ Մեր ռադիոընկերները թող ինչ որ միտեղ նաև վստահ լինեն, որ այս օրերին հանրապետությունում մայրաքաղաքում վաճառվող մսամթերքը լրիվ անարատ է։ Միանշանակ, միանշանակ։ Ասեմ, որ ելի հսկողությունը կենթանական ցակման մթերքների նկատմամբ շարունակում է առավել ավելի խիստ, որովհետև մենք քաջ գիտակցում ենք, որ այս պահին նորից եմ ասում, եթե Աստված չարած մի ինչ որ հիվանդության դեպք լինի, դա մեզ համար նորից կրկնակի խնդիրներ կառաջանան։ Արդյոք դժվար չէր Թալիշում այդքան անասնագլխականակը հավաքել եւ թաղել հողում։ Այսօր մենք չպիտի կանենք ոչ մի դժվարության առաջ եւ ամեն դժվարինը պիտի մենք կարողանանք հաղթահարենք։ Իրականացվել է պահանջող կանոնների համաձայն ամեն ինչ կատարվել եղել են այդ տարածքներում։ Պարոն Արսյան, կարծես ակնակոչված տեղամասում այս օրերին այնքան էլ իրավիճակը լարված չէ։ Կան որոշ ամասուններ, որ դարձյալ պահվում են այդտեղ։ Միանշանակ ագնատեղամասում պահում են այդ տեղամասում կան վտանգավոր տեղամասեր, կան եւ նաեւ ապահով տեղամասեր։ Այն ապահով տեղամասերում շարունակում են մարդիկ անասնապահությամբ զբաղվել։ Ոչ փակ վիճակում փաստորեն։ Չէ, բնական ոնց լինում է հանում են արոտի։ Գրեթե մի տարի առաջ ենք մենք հանդիպել անասնապահության ոլորտում ինչ հաջողություններ են գրանցել։ Անասնապահության ոլորտում իրոք մենք ունենք հաջողություն, հաջողություն ասենք եւ գլխականակի աճման եւ կենթանիների մթերատվության բարձրացման ուղղությամբ ինչպես նաեւ տոհմային աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ ֆերմերներին Ամեն տարի տրամադրում ենք մեր հենց տոհմային կայանում ստացված տոհմային ցուլիկներ, որոնք թանկ առաջանան, ասենք հոտի, ցեղային հատկանիշների բարելավմանը, մեծ աշխատանքներ է կատարվել կայուն կերային բազա ստեղծելու ուղղությամբ, ասինքն բազմամյա խոտաբույսերի ցանքսերի ավելացմամբ, ընդհանրապես կարելի ասել, որ կան եւ հաջողություններ, Իհարկե կան նաև խնդիրներ, դժվարություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում պետք է հաղթահարվեն։ Պարոն Արսենյան, իդեպ Տոմային կայան թագբաժնի իրական ընկերությունում կատարվող աշխատանքները, վերվող ցեղի կենթանիները, խոշոր եղջերավոր, չգիտես ինչու միշտ էլ այդ Տոմային կայանը լինում է, դուք գիտեք, մամուլի ասուլիսների ժամանակ, նախարարի հաշվետվության ժամանակ Միշտ էլ լրագրողներին հուզում է տոհմային կայանում կատարվող աշխատանքները, ստացված ոչ բավարար արդյունքները, ինչու է այդպես։ Տոհմային կայանի աշխատանքը հիմնականում կարելի է ասել նաև գիտական աշխատանք է։ Այսօր մենք այդ կայանի միջոցով փորձեր են կատարում հասկանալու թե մեր Ղարաբաղի պայմաններում ինչ ցեղատեսակներ ավելի լավ կբուծվեն Եվ այսօր նաև կան խնդիրներ կապված գերային բազայի հետ։ Ասեմ, որ գյուղատնտեսությունում տենց հաջողությունները մի երկու տարում չի լինում։ Դա պահանջում է երկար ժամանակ։ Մենք դրսից ներեք գրել տարբեր ցեղատեսակներ, մինչև ասենք այդ ցեղատեսակները ադապտացվում են մեր պայմաններին, մինչև մեր մասնագետները տիրապետում են այդ ցեղերի, ասենք, պահվածքի եւ այլ գաղտնիքներին։ Դա ժամանակ է պահանջում եւ իհարկե դա նաեւ ազդում է արդյունքների տեմպերի վրա։ Եվ ես հուսում եմ, որ այս տեմպերով մենք շարունակելով կգա մի պահ, որ նաև մենք մեծ արդյունքների կհասնենք։ Նորից եմ ասում, այսօր մենակ են, որ մեր ֆերմերներին ամեն տարի մենք միջև 100-150 գլուխ տոհմային ցոլիկներ ենք տրամադրում եւ արդեն իսկ դրանցից ստացված այդ խառնածիները անզեն աշխով երևում է ինչ տարբերություն կա մեր տեղական կենթանիներից ստացված, ասենք հորթերը եւ այդ տոհմային ցուլիկներից ստացած հորթերը հատկապես որ երկրների հորթերն են սիրում Արցախներն աշխարհը։ Մենք ընդհանրապես ներենք գրել Շվեց, ֆլեգվի եւ ջերսի ցեղի կենթանիներ։ Ամեն դեպքում կան տարբեր մասնագետների տարբեր կարծիքներ, նույնիսկ դեպս մենք ավելի շատ մեր ուսումնասիրությունից եկանք այն եզրակացության, որ մեզ մոտ ավելի լավ գուցում է կալյասել ֆլեգվի ցեղի կենթանիներ։ Որ երկրից եք բերում։ Ավստրիայից բերել ենք շվից ցեղի, Գերմանիայից բերել ենք ֆլեգվի ցեղի։ Պարոն Արսամյան, գիտեմ, որ աշխարի տարբեր երկրներից անասնապահության ոլորտում առաջատար մասնագետներ միշտ էլ լինում են այստեղ խորհրդատվություն, դասընթացներ, պատերազմական այս իրավիճակում կանգնած է այդ գործընթացը։ Եթե ասենք կանգնած է ճիշտ դեր չլի, որտեղ ընդամենը միամիս է իրավիճակը լարված է, բայց կարծեմ դա իր ազդեցությունը չի ունենա այդ գործընթացի վրա։ Այս մի ամսվա ընթացքում կարելի է ասել, մենք մասնագետներ չենք հրավիրել, ասինքն եւ չկար մեր ծրագրում հրավիրելու, ասինքն մեր բոլոր աշխատանքները, որ ծրագրված էր տարվա ընթացքում, այդ նույն ծրագրով ընդհանուն է։ Պարոն Արստամյան, նշեցիք, որ տրամադրել եք ֆերմերներին Տոմայն կայան փակbaşեգրական ընկերությունից նոր ցեղատեսակներ, սակայն ինձ հուզում է այսպիսի մի հարց. Բերքի տոնին միշտ է այսպես ասած խայտամղեր գեղեցիկ սուլիկներ են վաճառվում։ Արդյոք կարողացել եք վաճառել գոնե մեկ։ Բերքի տոնի ժամանակ, եթե հիշում եք, մեր հանրապետությունում կենթայիների մոտ գրանցված էր ծաղիկ հիվանդությունը, եւ այդ հիվանդության պատճառով մենք տոմային սուլիկներ չենք հանել վաճառքի, հուսափել ենք, ասինքն հնարավոր վարակից որովհետև Բերքի տոնին գիտեք որ բոլոր շրջաններից, բոլոր համայնքներից մարդիկ էին ներկայացել եւ դա կարող էր հենց ինֆեկցիայի տարածման պատճառ հանդիսանալ։ Հենց դրանից ցուսափելով մենք Բերքի տոնին, ասենք, տոմային ցուլիկներ վաճառքի չենք անում։ Եվ ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտել մեր հանդիպումը։ Ավարտելով մեր հանդիպումը ես ուզում եմ ցանկանալ մեր Արցախ աշխարհին խաղաղություն, ցանկանալ մեր տղաներին ուժեղ, ոգի, իհարկե բոլորիս ցանկությունն է դա, որ เป զի լինի խաղաղություն, պատերազմ չլինի, որ เป զի մենք զոհեր չունենանք, բայց դե նաև ես գիտեմ, որ մենք բոլորս նույն կարծիքին ենք, եթե պետք լինի բոլորս մի մարդու պես կկանենք մեր հայրենիքի պաշտպանմանը, ամենա վերջին արյան կաթինն էլ կպայքարենք մեր երկրի, մեր հայրենիքի համար։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ԼՂ գյուղ փոխնախարար Տիգրան Արստամյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։